biyemeza kongereza ingufu kugira babandanye bashimisha ababukurikira ibirori bikaba byatewe iteka n'umwunganizi w'umushyikiranganje mu byagejwe harimo ibimenyesha amakuru twabibateguriye migenderanire irashobora kuba myiza hagati y'u Burundi n'u Rwanda n'umwihezo w'umumenyesha amakuru Erin Bere nibigira inyuma yaho umushyikiranganje wa mbere w'u Rwanda yitabiriye ibirori byo kwikukira ku Burundi akanaronswa mubonano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi inyuma y'ivyo birori murabikurikira navyo nyene nayo bucana bucana yandi bidukikije icyo yagira ku bijyanye n'ukuntu imicafu ishobora kubangamira amagara y'abantu n'ibidukikije navyo muravyumva muri ano makuru mukanya ni donido y'ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na François Akimana kubw'uruganda mukayashikirizwa na Jean de Dieu irakoze kubw'uruganda rwo gushikiriza amakuru sangwa muri sanze Guri Radio Isang ndasubiye kubaramutsa n'amakuru tuyahere mu gisata cyo kumenyesha amakuru n'akanyamuneza ntangere ku bamenyeshamakuru ba radiyo televiziyo isanganiro ku ntambwe bateye aho ibiganiro bya radiyo isanganiro bigiye guca kumbonesha kure bamwe muri bo bakamenyesha ko bagiye gukora kurusha kugira babandanye bashimisha ababakurikirana kuri radiyo n'imbonesha kure isanganiro tubatega abiri kuri mikoro ya mugenzi wacu ivete nije imbere ndaryohewe nk'umumenyeshamakuru wa radiyo televiziyo isanganiro kubona televiziyo itanguye gukora noneho yatanguye gukora itariki ya mbere mu kakaro itariki idasanzwe ku burundi aho Burundi bwigina intaye yo kwikukira byumvikana ko natwe nka radiyo televiziyo isanganiro iriko irerekana ibiganiro n'amakuru ajyanye n'ibyo birori byo kwikukira ko na televiziyo y'isanganiro ivutse uno munsi itangura ku mugaragaro je kuri jewe ni umunezero ntangere nk'umumenyesha wa radio television isanganiro nk'urongoye uruganda rwa radio television isanganiro umuntu icaba yarahabiye aratevye arakibona kuva uyu mugambi utangura kuvugwa aho hari mu bihumbi bibiri na gatanu bibiri na gatandatu niho mugambi watangura kuvugwa ngashimira ngatera intege abiyumviriye uwo mugambi ngakeza cyane abafashije kugira ngo umugambi ushobore kuja mu ngiro koko ikintu twibaza tugiye gukora ni bimwe twahora dukora ariko byongereje ko izindi nguvu urumva twahora dukorera ku iradiyo gusa mugabo ubu tugiye twiruka nuko nzogerageza uko nshoboye tukavuga mukatwumva noneho tuzofashanya benshi tuvuga bongera batubona aho bibereye mu masalo iwabo muhira ni uko tuzogerageza gukora nuvuga nti ibibashimisha tugashika mu gihugu hagati ah, tugakorera ah, haba Bujumbura mu gihugu hagati tukarondera amakuru yose ashoboka nkabahamagarira rero kuza barakurikira televiziyo n’isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu muri studio za radiyo isanganiro hano amakuru tuyabandanirize mu gisata cy'imigenderanire aho kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda ari bimwe mu vyaganiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe n'umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda bishikirizwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu inyuma yaho umukuru w'igihugu yakiriye ku mugoroba w'uyu wa kane intumwa zari zaje gushigikira Burundi mu birori byo guhimbaza imyaka 59 irangiye Burundi bwikukiye Everine Butoyi akavuga ko mu byo baganiriye harimo ko botera intambwe mu gushimangira imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda Rwanda kurikira Everine Butoyi avugira umukuru w'igihugu ahegeje ibirori byo kwigina imyaka mirongo itanu n'icyenda uburundi bwikukiye yaciye yakira abaje kudufasha muri bino birori bikaba ari ibintu tutari kubona mu burundi aho turonka abaza kudushyigikira bangana n'amadelegasiyo arenga icumi ubwo rero yaciye yakira abajya barongoye ayo madelegasiyo ngaha yakiye umukuru w'igihugu cya santara afurika yakiriye kandi umushikiranganji minisitiri d'etat wo muri Qatar urongoye inama nkenguzamateka ya kenya umushikiranganji wa mbere wa tanzania intumwa idasanzwe y'igihugu cya Egypt nyakubahwa umushikiranganji wa mbere w'u rwanda umushikiranganji yaserukira igihugu cya Congo n'usanzwe arongoye abarongoye ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri kano karere abo bose rero bari baje kumukeza muri bino birori bidasanzwe ariko kandi bamuzaniye ubutumwa budasanzwe aha novuga nk'umushikiranganje wa mbere w'igihugu cy'u Rwanda yaje azanye ubutumwa budasanzwe bwa mugenzi we arongoye igihugu cy'u Rwanda ibyo akaba ari ibikorwa tutaduheruka kubona mu bijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ubwo butumwa rero akaba ari ubutumwa bw'ukenza nyene cy'abamukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi amukeza kuri imyaka mirongo itanu n'icyenda iheze igihugu cikukiye akaba baganiriye ibijyanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda bavuga yuko bagiye gutera indi ntambwe baranumvikana yuko ibyo babayemwo ibyo bihugu ko ari bibiri ko bobisezerera mbese bagatera indi ntambwe yo gusubira gushimangira imigenderanire hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri bose muri rusange bavuganye ibijyanye no kuraba ingene imigenderanire hagati y'ibyo n'ibihugu byabo byoza bitera imbere Eveline Butoyi avugira umukuru w'igihugu tukiri muri ico gisata nyene c'imigenderanire kubona umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda yitabira ibirori byo kwikukira ku Burundi biratanga ikizere kubijyanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri kwirikira abamyiza byari byegera by'abakuru b'ibihugu aha twavuga nk'uwo muri zambia n'uwo muri angola mwibuke kandi ko hari hahebye n'amatora imigambwe itavugwa rumwe na leta yari yidohoyemo ariko ico cabujije ko perezida paul kagame ashika ngaha mu burundi bibiri na cumi na gatanu imbere y'uko ah, haduka icuka kibi ca politike n'umutekano ngaha mu burundi abo bakuru b'ibihugu bibiri Burundi n'uw'u rwanda bari babonaniye icyo cizere kandi ah, gifatiye ku kuntu umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u rwanda yashyitse ngaha mu burundi kandi mu ijambo yashikirije yaravuze ati ah, ku izina ry'umukuru w'igihugu gihugu uh, cy'u rwanda turashimye ubutumire mwari mwaduhaye byumvikana ko umukuru w'igihugu cy'u burundi yari yatumiye mugenzi we w'igihugu cy'u rwanda Umuntu yumvirije amajambo yabo ah, biratanga icyizere cyane mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ah, asa n'uwishura umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u rwanda ah, yasa n'uriko aranabwira n'abarundi ko botegura imitima yo guhariranira hanyuma bakabana neza na bagenzi babo bo mu rwanda kandi ibyo byari bikenewe kubera nko gushika hagati mwaka wa bibiri na mirongo ibiri eh, kuva bibiri na cumi na gatanu haraba imyiyerekano igihugu cyose yo kwiyamiriza u rwanda cyangwa kwiyamiriza Mukuru w'igihugu paul kagame byumvikana neza yuko byari bikenewe yuko abarundi babanza gutegurirwa imitima bakabona yuko eh, ibintu byahindutse umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi eh, yaravuze ibintu bikomeye bijanye n'akarenge akarenge ni kuva kugenderanira mu rwanda itariki zine mu kakaro umwaka utashe barafise umunsi wahariwe ukwibohora akaba ari nawo unarangiza igihe cyo kwibuka ihonyabwoko ryabaye mu rwanda hasigaye kumenya nimba u rwanda narwo rwaba rwaratumiye umukuru w'igihugu cy'u burundi hamba nawe nimba azogenda canke azoheza akarunga ikintumwa ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu muri sitidiyo zacu ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'inkino aho kudafata neza n'ibinyamakuru bakorera hamwe no kudahabwa agaciro mu gihe bari ku kibuga kurondera amakuru y'inkino ni zimwe mu ntambamyi zihanze abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi bishikirizwa n'icegera cy'urongo ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino mu Burundi AJSB ni mu gihe kwigenekerezo rya kabiri mu kakaro ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umenyeshamakuru w'inkino Evariste Njiko Banyanka atera kamo abamenyeshamakuru abamenyeshamakuru b'inkino kurangura umwuga wabo bisunze akarangamutima k'umwuga wo kumenyesha makuru. tumukurikire kuri miko ya Jean Marie Vianney ngenda kumana uno munsi ushitse mu Burundi abamenyeshamakuru bakora ku nkino bari ku kivi kandi babikora neza kandi ni benshi urabona ko abamenyesha makuru baba abimazemo igihe baba nabashasha urabona yuko bafise umuvuduko udasanzwe kugira ngo bashobore kubwira eh, ababumviriza ingene ibintu by'inkino byifashe mu gihugu bega ingorane nyamukuru abamenyeshamakuru b'inkino bakunze kugira mu muga wabo zo bari nkizaye ingorane ya mbere abamenyeshamakuru makuru b'inkino bafise ntibafashwe neza n'ibinyamakuru bakorera benshi usanga eh, hari ababikorera ku bushake n'abandi baronka agashahara buri kwezi mugabo kaba yabaye ico ni ica mbere ica kabiri nuko aho bakorera novuga ku bibuga usanga bakora badafise aho bakorera aha novuga nko ku bibuga by’umupira w'amaguru eka n'ibibuga byose bisanzwe usanga umumenyesha makuru ahagaze mu barorerezi ibyo rero biratuma adakurikirana neza inkino ngene ziko ziragenda no kuvuga ko umumenyesha atakibanza afise ku bibuga bibera ku nkino mu Burundi ni giki cokorwa kugira ngo izi kumenyesha amakuru y'inkino bitera imbere hano mu gihugu cacu c'u Burundi ico kugwa cya mbere ni uko abamenyeshamakuru ibinyamakuru bakorera bo baronsa agashahara kugira ngo bashobore gukora uwo mwuga banonokewe hamica kabiri ni uko ibibuga byo kubaka bo kwibuka ko bategekanya aho umenyesha makuru guhagarara kugira ngo ashobore gukora umwuga wiwe neza ataba ariko baramugora ahagaze abamenyeshamakuru nabo akamumu batera ku bakazi abamenyeshamakuru akamumu batera nuko batodebukirwa kuko umuntu ariko araraba ingene ivyo kumenyesha amakuru bigenda bitera imbere nuko bomenya ko imbere ari heza hanyuma ngasaba n'ubushikiranganje abamenyesha amakuru begukira ko bwo bavugira kugira ngo bashobore gukora umugabo wabo neza atangorane nyinshi bafise tugarutse kuri ya nkuru y'ibimenyesha makuru aho ubushikiranganje bujeje kumenyesha makuru bushimishwa niyo ntambwe mu gisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi Thierry Kitamoya munganizi mu bwo bushikiranganje agahamagarira umuyobozi wiyomboneshya kure mu guteza imbere abanyagihugu biciye mu biganiro byo kumbonesha kure tumukurikire yari kuri miko yari digahimbare uno munsi rero habonetse televiziyo twovuga yuko tunezerewe cyane kuko ibiganiro byinshi radiyo tanganiro yahora itanga igihugu ah, badashobora kubikurikira no kubonesha kure ariyo televiziyo twovuga nk'ibiganiro ku nama cyangwa imuzayike murazi ko ari ibiganiro ah, abarundi batari bake baba bari mu burundi ndetse n'aba hanze y'igihugu bari basanzwe bakurikira eh, rimwe na rimwe ugasanga umuntu ariko aravuga bakamwumva mu iradiyo mugabo ntibamenye uwo ari we bakamwumva ku izina gusa ubu rero eh, duhiriwe duhishije abazoba bariko bagira ikiganiro bazovuga abenegihugu babumve hama bafise abakurikirana televiziyo baheze banababone n'indwi tugasaba televiziyo isanganiro y'uko yofasha cyane rwose kugira ngo uwo mugambi abenegihugu bawumenye hama baheze bawushyire mu ngiro eh, tukabasaba kandi yuko mwobandanya muterera mufasha kugira ngo igihugu gitere imbere eh, cya kivugo cy'umukuru w'igihugu avuga ati umufuko wose uronke amafaranga umunwa wose uronke icyo maze gishobore gushikwa muri ako karere ngo bishwe mu gitero cyakozwe n'abagwanyi b'umugwi witwa ADF muri kate ya Gwango ya Gwangoma bivugwa kandi ko abo bagwanyi bamaze kwica abantu bagera ku bihumbi bitandatu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2013 nkuko tubisema ku rubuga rw'iradiyo y'abafaransa RFI mu kanya ni bucyana yandi y'ibidukikije uraca bugacana ayandi mu bidukikije imicafu mu burundi yegeranirizwa hamwe hatisunze ubwoko bwayo ivyo bikagira ingaruka mbi ku magara y'abantu bisigurwa n'umushakashatsi mu bidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza nderabigisha NS Dr Norbert Manirakiza avuga ko muri iyo micafu harimo ubumara butera indwara nka cancer ugutosekara ku isi hamwe n'amazi uwo mushakashatsi agahanura kwegeranya imicafu bivanye n'ubwoko bwayo kugira ku, kuva igikugwa mu mihana no mu bindi bibanza kugira bishobore guhingurwamwo ibindi bintu ucana yandi y'ibidukikije na vesti Celestine Butoyi mu Burundi mu kwegeranya imicafu kuwo mu bibanza bitandukanye nk'imihana n'amasoko ntiyisunga ubwoko cyangwa imigwi y'iyo micafu imbere y'uko ishikanwa mu bibanza byagenewe kuyakira umushakashatsi mu bijyanye n'ibidukikije akaba n'umwigisha wa kaminuza nderabigisha enesi dr honorable manirakiza avuga ko ibyo bituma ubumara buva muri iyo micafu bwonona isi n'amasoko y'amazi bukanatera indwara nka kanseri biciye mu kurima mu bibanza zarimo imicafu canke gutabiza intabire yavuye muri iyo micafu maze ibitegwa bigakwega ubumara burimwo hama vyamara kwera abantu bakavyihereza izo ngaruka mbi eh, ziba zivuye kuri ivyo vyunyunyu vy'ubumara twita mu rurimi rw'ikinofunofu metalur zishobora gushikira abantu mu gihe nk'umuntu ashoboye gukora nko mu ivu cyangwa akagendagenda ahantu ubwo bumara buri kindi nacyo ni nk'umuyaga iyuje, ugashika nko mu ivu cyangwa ahantu ubwo bumara buri urashobora kubuyora ukabusanzaza mu muyaga hanyuma abantu bagashobora guhumeka ubwo bumara bukabinjiramo ubundi buryo bwa gatatu ni uko kenshi iyo bateye ibiterwa mu isi cyangwa ahantu ubwo bumara bwayongeye ibiterwa birafise ububasha bwo kununutsa ubwo bumara hanyuma bukaja muri nyabiterwa hanyuma abantu iyo bafunguye ibyo bintu dufate nk'imboga cyangwa n'ibindi bishobora kubateza ingaruka mbi muri kazoza kabo bakagira ibintu by'ibigwara bidakira mbere bishobora gutuma basandaba Dr Manirakiza Norbert asaba gushyira imicafu ku migwi yayo kuva igikugwa mu mihana n'ibindi bibanza bitandukanye kugira bashobore kugihinguramo ibindi bintu byogirira akamaro abantu icyo twosaba nuko uko hoba gucagura gutandukanya imicafu ku bice ibibora bakabishira ukwavyo amasashe n'amaplastike bakayashira ukwayo ivyuma bakabishira ukwavyo ku buryo umugumwe umwe wose uca ufata inzira uja gukoreshwa ugahingurwa mwo ibintu bishobora kugirira akamaro abenegihugu kugira ngo bidasubira kujanwa muri biriya bibanza vyiyegeranirizo ikindi uwo mushakashatsi mu bijanye n'ibidukikije hanura nuko boreka guturira imicafu kuko bituma ubumara burimo bita metorur mu gifaransa busanzara mu kirere bukonona ubuzima bw'abantu n'ibidukikije ibibanza birimo imicafu nabyo bigaterwamo ibitegwa bidafungurwa bizofasha kununuza ubwo bumara kugira isi yoye gutosekara ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'ine muri sitidiyo zacu ni na hano amakuru twari twabateguriye aciye agarukira tubashimire mwese mwayateza abiri mwayateza abiri shimire François akimana yari mu buhinga bw'ibyuma Francine ndiho ku bwayo yahagarariye ano makuru nawe ndamushimire Jean de Dieu irakoze nayabashikirije mu bandanye mukurikira ibiganiro vya radio isanganiro